Հանրապետությունում շարունակվում է հացահատիկայիների բերքահավաքը։ Հայ զինվորն ունի բարձր մարտական ոգի եւ պատրաստ է կատարել իր արչեւ դրված բոլոր խնդիրները։ Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Հայաստանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Բելգիայի վարչապետին։ Ռիո դե Ժանեյրոյի նահանգը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Իրան-Հայաստան բանակցություններն ակտիվացել են։ Թուրք լրագրողը համոզված է, որ իսլամական պետության դեմ թուրքական ոստիկանության գործողությունները աչքակապություն են։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Քաշաթաղի շրջանի հարթավայրային գոտում ավարտվելու վրա է հացահատիկայինների բերքահավաքը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Մի քանի օրից Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում կավարտվի հացահատիկի բերքահավաքը, սակայն ուսային թևում, որտեղ կատարվել է գառնանացան դեր, աշխատանքները չեն սկսվել։ Ընդհանուր առմամբ շրջանում կատարվել է 13653 հեկտար հացահատիկի ցանց Հուլիսի 24-ի դրությամբ հնդվել է 12533 հեկտար, ստացվել է 36175 տոննա համախառնբեր։ Հուլիսի 23-ին շրջանի համայնքների ղեկավարների եւ գյուղ ոլորտի պատասխանատուների մասնակցությամբ Բերձորում կայացավ շրջխորհրդին, որի ներկային գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը, գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը Շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը բացելով խորհրդի նիստը առաջարկեց շնորհավորել պարոն Մխոյանին գյուղնախարար նշանակվելու արդիվ եւ խոսքը տվեց շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մկրտարյանին, ով ներկայացրեց հաստատիկի Բերքահավաքի կատարման ընթացքը։ Անդրադառնալով Բերքահավաքը ժամանակին եւ անկորուստ ավարտելու համար իրականացված միջոցառումներին, Մխիթարյանը նշեց, որ մայիս ամսին Իշխանաձոր գյուղում սկսել է գործել օպերատիվ շտաբ շրջակազմի ղեկավարի գլխավորությամբ։ Տեղ ունեցած մեծ ու փոքր 41 կրդեղների պատճառով այրվել է 182 հեկտար հացատիկի արտ առաքիչյալ վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտավազ Ալեքսանյանը։ Տեղեկացրեց, որ շրջանում կատարվել է 1000 հեկտարից ավելի գառնանացան տարբեր մշակաբույսեր։ Արդեն վաճառվել է մոտ 40 տոննա բանջարեղենք, 250 տոննա ծմերուկ, 80 տոննա կարտոֆիլ, 150 տոննա ապտոց եւ այլն։ Որոշ համայնքներում կա ռոռոկման ջրի պակաս։ Գյուղնախարարն ասաց, որ ջուրը պետք է ճիշտ օգտագործվի։ Նա նշեց նաև, որ մոտակա ժամանակներում գյուղնախարարությունը կկազմակերպի սեմինար խոստացնթացներ։ Չմազած վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ հարցեր տվեցին համայնքների ղեկավարները։ Ուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյան ասաց, որ բարգերը պետք է անպայման մարվեն, որտիսի հնարավոր լինի բանկերի շնորհիվ ավելի մեծ չափով ու արտոնյալ բարգեր տրամադրվեն։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում որոշակի լարվածություն կա։ Կրակոցների թիվն է ավելացել, ընդ որում հակառակորդը ոչ միայն Արցախում, այլև Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերի ուղությամբ է կրակում։ Այս մասին հուլիսի 24-ին արիտուն ծրագրով Հայաստան ժամանած երիտասարդների հետ հանդիպմանն ասել է Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, անդրադառնալով սահմանին տիրող իրավիճակին։ Եթե ուզում ես խաղաղություն, պետք է պատրաստվես պատերազմի։ Հայաստանն ամեն ինչ անում է, որպեսզի պատերազմ չսկսվի, սակայն եթե բոլոր այդ ջանքերն ապարդյուն լինեն եւ կռիվ լինի, ապա հայկական բանակը պատրաստ է հայրենիքը պաշտպանել եւ դեռաբելին յուրաքանչյուր մարտական գործողություն տեղափոխել այլ տարածքներ, ասել է Օհանյանը։ Նախարարը շեշտել է, որ ամեն օր հայկական բանակը զբաղվում է իր կատարելագործմամբ եւ ոչ միայն ռազմական, այլև արտաքին քաղաքականության դիվանագիտության առումով։ Այսօր հայ զինվորն ունի բարձր մարտական ոգի։ Հայկական բոլոր ստորաբաժանումներն ոշտված են համապատասխան բարոյահոգեբանական մակարդակով եւ իրենց արժեվ դրված խնդիրներն իրականացնում են։ Նշել է Օհանյանը շեշտելով, որ հայ ժողովուրդը վստահ կարող է լինել, թե հայկական բանակն իր ժողովրդի հարազատների խաղաղությունը, անվտանգությունը ապահովել եւ ապահովելու է։ ապահովել Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հուլիսի 19-ից 25-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 900 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի երազական զինատեսակներից, ինչպես նաև 60 եւ 82 մմ-անոց հականանետերից եւ տարբեր տիպի նռնականետերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 12000 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը համարժեք պատասխան են տվել հակառակորդի նախահարցագործողություններին եւ անհրաժեշտ կայլեր ձեռնարկել շփման գծի ողջ երկարությամբ մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Շաբաթվա ընթացքում արսանագրված հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումների արդյունքում պաշտպանության բանակը գորուստ չի ունեցել։ Ադրբեջանական կայքերի փոխանցմամբ ադրբեջանական բանակն ունի առնվազն 1 զոհ եւ 8 վիրավոր։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալական ուղերձ է եղել Բելգիայի թագավորության վարչապետ Շարլ Միշելին օրենսդիր եւ գործադիր իշխանությունների կողմից հայոց ցեղասպանության աներկբա ճանաչման կապակցությամբ։ Ձերդ գերազանցություն առանձնակի երախտագիտություն եմ հայտնում սույն թվականի հունիսի 18-ին խորհրդարանում ձեր ելույթի համար, որով վերահաստատեցիք այս արցի վերաբերյալ Բելգիայի կառավարության դիրքորոշումը։ Այսօր ներկայացուցիչների պալատի ընդունած բանաձևն ամբողջացնում է Բելգիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի համատեքստում կարևոր է միջազգային հանրության ջանքերի համախմբումը՝ միտված մարդկության դեմ նոր հանցագործությունների, նոր ցեղասպանությունների կանխարգելմանը։ Ընտունեք խնդրեմ ձերդ գերազանցություն, խորին հարգանքի սավաստիկը, ասված է հանրապետության նախագահի ուղերձում։ Բրազիլիայի Ռեո դե Ժանեյրո նահանգը հունիսի 24-ին ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը եւ ապրիլի 24-ը սահմանել որպես հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ զոհերի հիշատակման օր։ Օրենքի նախագիծը նահանգային խորհրդարան էր ներկայացրել նահանգապետ Լուիշ Ֆերնանդո Պեժաոն։ Ռեո դե Ժանեյրոն Բրազիլիայի 4-րդ նահանգն է՝ Պարանա, Սան Պաուլու եւ Սեարա նահանգներից հետո, որը ճանաչել է հայոց ցեղասպանության փաստը։ Ամիսներ առաջ Բրազիլիայի Սենատը ցեղասպանության ճանաչման բանաձև էր ընդունել։ Իրան-Հայաստան երկկողմ բանակցություններն ակտիվացել են։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի դեսպան Մոհամադ Ռեիսին, անդրադառնալով այն հարցին, թե արդյոք Հայաստանի հետ նախատեսվում է բանակցությունների ակտիվացում Իրանի ու Արևմուտքի միջև Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնությունից հետո։ Այո, կա ակտիվություն եւ մոտապագայում մեր փոխնախագահը գալու է Հայաստան։ Հույս ունենք, որ նման պաշտոնական այցերը կօգնեն մեր երկու երկրների միջև մեծացնել առևտրաշրջանառության ծավալները, ասել է նա։ Դեսպանի խոսքով նախատեսվում է նաև մինչև տարեվերջ Իրանի նախագահ Հասան Ռոուհանիի այցը Հայաստան։ Մուհամմադ Ռեիսին հավատացրել է, թե նոր հնարավորություններ ստանալով Իրանը երբեք չի ստորադասի Հայաստանի հետ հարաբերությունները։ Հայաստանի նման կարևորություն ունեցող երկրին Իրանը երբեք բաց չի թողնի ձեռքից։ Հայաստանը մեզ համար տարածաշրջանում շատ կարևոր դեր ունի։ Դժվարություններ են այս տարիների ընթացքում առաջ եկել, որը պետք է վերացվի։ Բանակցում ենք եւ հուսով ենք, որ լավ ընթացք եւ վերջավորություն կունենանք Հայաստանի հետ, ասել է նա. Դեսպանի խոսքով Հայաստանն Իրանի համար միշտ հարևան երկիր է եղել եւ հարաբերությունները միշտ շատ բարձր մակարդակի վրա կպահվեն, անկախ նրանից թե ինչ զարգացումներ կլինեն։ Ստեփանակերտում այսօրվանից կգործի սոցիալ-հոգեկան օգնության կենտրոն Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Հոգեբուժության ոլորտում Հայաստանի գործընկերների հետ համագործակցության նոր ծրագիր էսքիզ բարել Արցախում։ Ստեփանակերտում այսօրվանից կգործի սոցիալ-հոգեկան օգնության կենտրոն Empathy-ն։ Այսօր կենտրոնի հանդիսավոր բացմանը ներկայան եղել Հայաստանի եւ Արցախի համապատասխան ոլորտների պատասխանատու այրեր, մասնագետներ։ Նախաձեռնությունը հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայինն է, որի մեջ ընդգրկված են ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի հոգեբույժներ։ Կազմակերպությունը համագործակցում են նաեւ համաշխարհային հոգեբուժական ասոցիացիայի հետ։ Նշենք, որ կենտրոնը մասնավոր անձնավոր հիմքերի վրա է գործելու ծառայությունները կլինեն վճարովի, սակայն ինչպես վստահեցնում է Արցախի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը, պետությունը նույնպես իր մասնակցությունը կունենա կենտրոնի ծրագրերում, մասնավորապես կաջակցի սոցիալական որոշ խմբերին ծառայություններից օգտվելու համար։ Իդեպ կենտրոնը ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում հնարավորություն կտա նաև մասնագետներին Skype-ի միջոցով դասընթացներ, փորձի փոխանակում եւ խորհրդակցություններ անցկացնել արտերկրի մասնագետների հետ, որոնց խորհուրդները հասանելի կլինեն նաև կենտրոնի այցելուների համար։ Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Սողոյանը նշում է, որ նախաձեռնության հիմքում հայաստանյան փորձն է, որն իրեն արդարացրել է։ Համագործակցության արդյունքները կզգան ոչ միայն մասնագետները հոգեբուժական ասոցիացիայի կմել, կզգան եւ քաղաք քաղաքացիները, ովքեր կօգտվեն այս բարձրակարգ ծառայություններից եւ պետությունը, որը լինելով իր բնակիչների առողջության հետ քաղաքական առողջության երաշխավորը կտեսնի, որ իր քաղաքացիներին որակյալ ծառայություն Հայաստանում համապատասխան կենտրոնների կողմից ծառայությունների գները տատանվում են 3-ից 15 հազար դրամի միջև, սակայն Արցախի նորաստեղծ կենտրոնի տնօրեն Անահիտ Լալայանը հույսով է, որ այստեղ գներն ավելի մատչելի կլինեն։ Կենտրոնի տնօրենի խոսքով իր 20 տարիների փորձը թույլ է տալիս վստահ ասել, որ հոգեկան առողջության հետևելն արդեն մշակույթ է դարձել Արցախում։ Կա պահանջարկ, ինչքան էլ ասենք դեռ մշակույթը ձևավորված չի, այնուամենայնիվ կարիք կա մարդկանց մոտ, կարիք ունեն մարդիկ եւ արդեն իսկ գիտեն ում դիմեն։ Մենք արդեն արդեն անցել ենք այդ բեկումնային շրջանը։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության կենտրոնի տնօրեն Հակոբ Հակոբյանը խոսելով անվճար ծառայությունների մասին առանձնացնում է հաշմանդամ երեխաներին եւ կարեւորում նաեւ նրանց ընտանիքի անդամների հոգեբուժական օգնությունը ունենալ հաշմանդամ եւ հաշմանդամ երեխա, դա կարծես թե միայն հիվանդի խնդիրը չի, դա արդեն հոգեբանական խնդիր է դառնում ողջ ընտանիքի անդամների համար եւ այսպիսի կենտրոնները պետք է կոչված լինեն նաեւ այդ ընտանիքի անդամներին օգնություն։ Բելալալայան այսօր Դուկլաս Մեկլուրեր, Թուրք լրագրող Սայգը Օստուրքը հայտնել է, թե իսլամական պետության դեմ թուրքական ոստիկանության գործողությունները աչքակապություն են։ Թուրքիայի ոստիկանության հետ երկար ժամանակ թղթակցած Սայգոս Թուրքը նշել է, թե Սիրիայի հետ համանակից Սուրֆայում, որտեղ տեղի ունեցավ վերջին խոշոր ահաբեկչությունը, ոստիկանության համակարգում իսլամիստների հարցերով մասնագիտացած որևէ աշխատակից չկա։ Նա շեշտել է, թե իսլամական պետության դեմ գործողությունների ժամանակ ձերբակալվածներին ընդամենը հարցակննելու են տեղեկություններ ստանալու նպատակով, իսկ գործողություններն ընդամենը ժողովրդի մեջ զայրույթը մեղմելու համար են անում։ Ամերիկյան Հավայան նահանգում մթերային խանութներում արգելել են պոլիէթիլենային փաթեթների օգտագործումը։ Բազմաթիվ երկրներում բնակչությանը խթանում են բազմակի օգտագործման պայուսակներ կիրառել, այդպիսով նվազեցնելով բնապահպանական վնասները սակայն հավայան կղզիներն առաջինն են, որտեղ նորույթը ներդրվել է օրենսդրական մակարդակով։ Հիմա արդեն գնորդները ստիփաց են օգտվել թղթե փաթեթներից կամ բազմակի օգտագործման պայուսակներից։ Պոլիէթիլենային փաթեթների մեծ մասի խնդիրն այն է, որ դրանք կենսաբանական չեն եւ մի քանի տարի է անհրաժեշտ դրանք ամբողջությամբ մշակելու համար։ Նոր օրենքը խախտողները կտուգանվեն։ Գիտնականները հայտարարում են, որ մամոնտների անհետացման հիմնական պատճառներից են եղանակային փոփոխությունները, մասնավորապես Սառցե դարաշրջանի ավարտին տեղի ունեցած ջերմացումը։ Գենետիկայի մասնագետները վերլուծել են մամոնտների ԴՆԹ-ն, որոնց մնացորդները հայտնաբերվել են մի քանի տարի առաջ, ինչպես նաև հետազոտել, թե ինչպես է փոփոխվել կլիման 11000 տարի առաջ մամոնտների անհետացման շրջանում։ Արդյունքում ողջվել է, որ մամոնտների անհետացման պատճառներից մեկը կլիմայական փոփոխություններն են, բայց ոչ թե ցուրտը, այլ ջերմացումը։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Գևորգ Ղազարյանը նորամուտը Պորտուգալական Մարիտիմո ակումբում նշել է գոլով։ Ընկերական խաղում Մարիտիմը մրցել է Բրագայի երիտասարդական թիմի հետ եւ առավելության է հասել 2-0 հաշվով։ Գևորգ Ղազարյանը խփել է Մարիտիմուի երկրորդ գոլը աչքի ընկնելով 77-րդ րոպեին։ Մարիտիմուն պատրաստում է Պորտուգալիայի առաջնությանը, որը կմեկնարկի օգոստոսի 14-ին։ Մարիտիմուն օգոստոսի 16-ին կհյուրընկալվի Մադերային։ Ամերիկյան ESPN-ը կազմել է ֆուտբոլային աշխարհի 50 ամենաազդեցիկ մարդկանց ցուցակը, որը գլխավորում է UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին։ Ֆրանսիացի լեգենդար ֆուտբոլիստին հաջորդում է Պորտուգալացի հայտնի գործակալ Ժորժե Մենդեշը, իսկ լավագույն եռյակը եզրափակում է Անգլիայի Պրեմիեր լիգայի գործադիր տնօրեն Ռիչարդ Սկենդեմորը։ Մյունխենի Բավարիայի ղեկավար Կարլ Հայնց Ռումենիգեն 4-րդն է, իսկ Բարսելոնայի եւ Արգենտինայի հավաքականի հարձակվող Լիոնել Մեսին հայտնվել է 5-րդ տեղում։ Լավագույն տասնյակում տեղ են գտել նաեւ Մադրիդի Ռեալի նախագահ Ֆլորենտինո Պերեսը, Փարիզ Սեն-Ժերմենի ղեկավար Նասեր Ալ-Հելաիֆին, FIFA-ի նախագահ Յոզեֆ Բլատերը, արքայական ակումբի Պորտուգալացի հարձակվող Կրիշտիանո Ռոնալդուն եւ UEFA-ի գլխավոր քարտուղար Ջաննի Ինֆանտինո։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առավելապես առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 20-ից 23, ցերեկը 28-ից 33 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց